отвъд всякакъв разум. В огледалото на сюрреалистичните времена с това заглавие вчера вечерта галерия Структура привлече ценителите на съвременното изкуство. Куратор е Грегор Янсен, опитен изкуствовед, куратор, критик и преподавател. Много ми е приятно да кажа добър ден в студиото на Хоризонт на Грегор Янсен. Здравейте! А, пак ще кажа, а, той е и дългогодишен директор на... А, Музея за съвременно изкуство в Дюселдорф. Добър ден, казвам и на Марина Славова. Добър ден. Галерист от галерия Структура. Тя ще помага и за превода, но първо да я попитам, защо галерията реши да се обърне към Грегор Янсен? Здравейте, още веднъж благодаря за въпроса. Всъщност поканата от наша страна към Грегор е част от един проект, който започнахме, който се нарича Гореща линия и е едно логично продължение на цялостната ни стратегия и въобще дейностите ни целящи да отворим нашата сцена малко към е, е, интернационална и случващото се в международен план, да поканим, всъщност, извинявам се, <laughs> да, всъщност, ем, да поканите така, толкова из, известен така, човек започвам от начало. Е, Съдите е, на <laughs> съвременното изкуство, като трест. Грегор. Точно така. Проектът Гореща линия цели да кани куратори ем, от чужбина, които да идват да правят ресърч на, с локалната сцена и да направят, да курират в последствие изложба така че да покажат малко външен поглед към нашата сцена. Това е много който... интересно и важно. Оглеждането отвън на нашата собствена сцена, всъщност това ли виждаме на тази изложба, която се откри вчера в Точно галерията? Така. Това, това е... е погледа на Грегор към българското съвременно изкуство. Да, това е един, една гордо долу 10-месечна работа. Той беше тук още през ноември да се запознае с художниците, направи много срещи, много посещения в ателиетата и селектира тези 16 художника, които сега влезнаха в изложбата. Така че това е, е така да се каже, неговия поглед към това, което успя да види за това малко време. И идеята е този проект да продължи. Съответно, през май месец пък сме поканили един а, нидерландски куратор, който да дойде да се запознае с българските художници и със сцената и се надяваме през септември той да направи изложба също при нас и въобще този проект да продължава да се развива във времето. Тук е важно да спомена, че разбира се, без подкрепата на Национален фонд култура това нямаше да може да бъде възможно. И всъщност, да, важно е да получаваме този външен поглед към нашата сцена, но също и това се надяваме, че ще отвори врати за художниците, именно този контакт с чуждестранни куратори, така че да може те за в бъдеще да колаборират и да бъдат канени в така, по-международни изложби. Добре, сега ще а, обърна въпросите си към а, Грегор. А, Грегор, какво ви е интересно в а, българското съвременно изкуство? Какво видяхте и защо решихте да обобщите това, което сте видял под а, едно толкова любопитно заглавие? Gregor, was war für dich äh, am interessantesten von, von, von der bulgarischen Szene? Ähm, was hat mhm. dich am meisten beeindruckt und wie bist du dazu gekommen, ähm, all das zusammenzufassen unter diesem Titel der Ausstellung? Ja, erstmal vielen Dank für die Einladung. Благодаря за поканата още веднъж. Und ähm, ja, ich habe mich einfach treiben lassen, muss ich sagen, von der Szene, von der Kultur hier. Also ich habe ja auch geschrieben, dass mich die Rotunda eigentlich sehr stark inspiriert hat. Ем, ос- м- м- неговата стратегия е била да се остави на течението и да, ем, да види как ще се развият нещата чисто инстинктивно, като той пише и в текста си към изложбата, който ще бъде публикуван и в каталога, който ще издадем по време на изложбата, че много се е вдъхновил от ротондата в София. Genau, weil diese Möglichkeit hier, es war ja zum Basa Kunstpreis, äh, kam die Einladung von Maria Vasileva, so dass es etwas war, was ich noch nicht kannte, aber mich darauf eingelassen habe und sehr viele spannende, vor allen Dingen sehr viele junge, engagierte Leute kennengelernt habe. Мгм. Поканата от страна на Мария Василева към Грегор Янсен дойде а, по, пър- първоначално по време на, на наградата База. Той беше поканен да участва в журито и оттам се зароди идеята за проекта, така че да той да дойде и да направи самостоятелна изложба. И това, което разказва е, че именно в контекста на база, при първото му идване в София е бил изключително впечатлен от най-вече от младите художници, от динамиката на сцената. Защо отвъд всякакъв разум? Uh, warum beyond all reason? Ja, weil ich glaube, dass heute äh, die Vernunft ähm, etwas hilflos ist gegenüber der Tagespolitik oder gegenüber dem Schwachsinn, der einfach in der Welt existiert. Защото смята, че днес разума е доста застрашен, така да се каже, от ежедневието, от начина ни на живот, от политиката и въобще от целия, цялото безумие, което <laughs> ни се обикаля. Определяте времето, в което живеем като сюрреалистично. А, всъщност, вие говорите за сюрреалистични времена в множествено число. Защо? du bezeichnest die Zeit, in der wir leben, als äh, sur sy mhm. surreal und du redest über Zeiten im Plural. Ja. Woher kommt das? <clears throat> Genau, die, die Überlegung, wie gehe ich hier in, in äh, oder die Einladung, bulgarische Kunst zu zeigen, war für mich natürlich auch eine Zeiterfahrung. Ich bin plötzlich in verschiedene Zeitebenen, das, was ich mit der Rotunda, dass man von den Thrakern über die Römer zu den Osmanen. Also man hat sehr, sehr viele Schichten hier. Und diese Schichten haben, haben mich auf verschiedene Zeitebenen gebracht, äh, die mir aber auch sehr surreal erscheinen, weil man sie überhaupt nicht fassen kann und sie sehr viel auch mit, mit Vorstellungskraft, mit Träumen zu tun haben. Und diese Vorstellungen, die, die sehe ich auf sehr vielen unterschiedlichen Ebenen. Mm-hmm. Първоначално самата покана да направи изложба с български художници и да дойде на посещение в София за него е една форма на пътуване във времето, а и е, за това именно ротондата толкова го е впечатлила в София, защото е, е някакъв вид символ на многопластовата история на града и на нашата култура, ам, съответно той, лутайки си София, има чувството, че е едновременно в много времена ам, и цялото това натрупване през а, римляни, ам, <clears throat> траки и така нататък, всички останки, в, в, а, които ни заобикалят в града. Ам, именно за това избира и множественото число на времена, а сюрреалистично, защото е, е самата идея, че се намираме едновременно в толкова много ем, времена едно, е някак си сюрреалистична за него в неговата глава. А какво преобладава като усещане? А, трагичното или фактичното в това, което намерихте в българските автори, в българските художници? Mm -hmm. was, äh, was ist dein, dein Gefühl? Eher das, das Tragische oder das Faktische war das Leitende in der mhm. Arbeit mit den bulgarischen Künstlern? Mm, ich glaube beides nicht. Das Faktische nicht, äh, weil äh, ich glaube an die Kunst als etwas, was uns anregt, äh, weiterzudenken, also jenseits der Vernunft wirklich auf, auf eine Realitätsebene zu kommen, wie das Radio hier. Mhm. Das Radio gibt es ja auch nicht und dennoch hören wir uns gerade. Mhm. sind ja Medien, die etwas vermitteln zwischen den Ebenen und so verstehe ich auch die Kunst. Also ich will es nicht faktisch sehen, ich will es aber auch nicht äh, tragisch sehen, sondern ich will es als eine Übersetzungsmöglichkeit sehen. Mhm, ähm, по-скоро нито едното, нито другото а, е, не иска да възприема изкуството като нещо фактичес, фак, фактологично, фактическо, ами по-скоро се опитва да го използва като някаква медия, а, е, която ни позволява някакъв превод. Е, тоест, нещо, което да въздейства не на разума, а по-скоро на емоциите ни, по този начин да ни докосва и да ни кара да разбираме повече за света, който ни заобикаля. Смятате ли, че определенията на човешкото трябва да претърпят трансформации? Meinst du, dass der Begriff der, des Menschen, des Menschlichen mhm. ähm, sich transformieren, ja, transformieren muss? Ja, ich glaube, dass wir permanent in der Transformation stecken. Gerade sprechen wir von fluiden Körpern, ne? mhm. das, das Fluide oder auch das, das Trans, zum Beispiel Transgender ist gerade eine sehr wichtige Diskussion. Aber ich glaube, dass das äh, Humane als Humanistisches, also als etwas, was uns Menschen sozusagen befähigt, Vernunft, vernünftig zu sein, das ist etwas, was, was äh, wir gerade verlernen. So, so kommt es mir vor. Aber ich sehe hier eben darum die Ausstellung. Ich sehe einfach auch sehr, sehr viele schöne, ähm, ja, eigentlich ästhetische Qualitäten, wie in der Musik, wo man weiß, plötzlich eine Melodie stimmt. Mhm. Sorry, ich war zu lang. Äh, nee, gar, gar kein Stress. Ähm, <clears throat> Да, ние сме в някаква постоянна трансформация, така или иначе във времето, в което живеем. Затова и се говори за флуидността на тялото, въобще флуидността като термин. Трансджендър е някаква постоянна такава тема в нашето общество и въобще е транс всякакви неща. <laughs> Пост-човешкото, Пост-човешкото също. също. И ам, от тази гледна точка, да, ние сме в някаква постоянна трансформация като общество, но е, понятието за човечност, за хуманизъм пък е нещо, което той смята, че с времето малко сме, малко сме отвикнали да го използваме, малко сме не, заучили сме, т.е. забравили сме забравили как да го ползваме, точно така. И а, именно в тази изложба той вижда точно това, чу, човешкото, това, което ни прави хора, по един много естетически начин представено и това му харесва в тази изложба. Видях, че в Кунстхале Дюселдорф сте стерилизирал изложби на тема капиталистически реализъм, дигитални данни, музейни и економически ценности, огледала. Тук в България виждате ли някакви следи от социалистическия реализъм, ако го противопоставя на капиталистическия реализъм? И изобщо виждате ли напрежение между интерпретациите, арт-интерпретациите на изтока и запада? Mm-hmm. Du hast ja ähm, in der Kunsthalle Düsseldorf viele Ausstellungen gemacht, zum Beispiel über das kapitalistische Realise, äh, äh, Realismus. Siehst du in Bulgarien ähm, sozusagen Hinterlassenschaften der sozialistischen Realismus und ähm, inwieweit mhm. siehst du da Einflüsse? Ja. Има ли напрежение ja. в интерпретациите на изток-запад? Und gibt es Spannungen in der Interpretation von West und Ost, ja. in deiner Meinung nach? Äh, oh, das ist eine sehr spannende Geschichte, denn ähm, ich glaube, dass es wichtig ist, wenn man, so wie in, in Deutschland, immer noch über Nationalsozialismus nachdenkt und Künstler sich damit beschäftigen. Und ich glaube, dass es hier auch wichtig ist, dass man den, den, ähm, die Verbindung zu seiner eigenen Geschichte nicht verliert. Mhm. Darum ja auch mit den Spiegeln, mhm. dass wir quasi ins dauernd reflektieren und spiegeln müssen jenseits dessen, was wir wissen, was Geschichte ist, was eben das Faktische ist und so. Mhm, mh. ähm Да, за него това е много интересен въпрос, защото е, ето както, например, в Германия много художници се занимават с историята и с е, национал-социализма. Така за него е важно всеки от нас да може да бъде ем, способен да погледне собствената си история, както едно общество, така и ем, човека като личност. И именно там идва елемента на огледалата, които ни помага да рефлектираме, да да, да погледнем отражението си и да се замислим всъщност върху нашата идентичност и върху нашата история. Възможно ли е днес изкуството да е аполитично а, или направо да го кажа да е агеополитично, mm -hmm. да не е политическо? Glaubst du, die Kunst дав, ора кан аполитиш сайн, ора oder ageopolitisch? Ich glaube, jede Kunst äh, ist politisch, allein dass sie äh, auf, auf äh, Kommunikation aus ist. Ne? Ohne, ohne Kommunikation und eine, ähm, könnte man sagen, Beeinflussung des Geistes oder des Menschen macht Kunst in meinen Augen nicht wirklich Sinn. Also insofern äh, ist sie alles. Ist sie geopolitisch, ist sie sozialpolitisch, ist sie ökonomisch, also sie kann alles sein. Sie muss eigentlich auch alles sein, nur auf ganz unterschiedlichen Ebenen. Mm-hmm. За него всяко изкуство е политическо, защото ем, изкуството е вид комуникация и ем, доста така осъзната работа, съответно няма как да не бъде политическо, економическо, геополитическо, социално-политическо. Важно ли е съвременното изкуство да има подкрепата на държавата? А, и смятате ли, че държавите са в състояние да разберат и различат артистична провокация от безкусен кич? Mhm. Inwieweit ist es wichtig, ähm, der Staat äh, die Kunst unterstützt? Mhm. Und meinst du, dass Staaten heutzutage ähm, <clears throat> fähig sind, Qualität, qualitative Kunst von Kitsch zu unterscheiden? Ja, ja. Nee, ich glaube, dass der Staat sich aus der Kunst raushalten muss. Also erstens, aber er muss die Freiräume schaffen. Mm-hmm. Той е на мнение, че държавата трябва да седи далеч от изкуството, но първоначално трябва да създаде свободно пространство изобщо изкуството да се случва. Какво ще се случи с вашите открития в България? was wird passieren nach der Ausstellung mit deinen Entdeckungen hier? Das weiß ich noch nicht. Ich hoffe, dass wir weiter zusammenarbeiten können. не знае и се надява, че ще имат възможност да работят заедно. И исках да кажа, че това е всъщност и основна цел на проекта. Това е идеята, заради която <laughs> правим тази гореща линия. Благодаря на а, Грегор Янсен, директорът на Кюнскалет Дуселдорф и на Марина Славова, галерист в галерия Структура и в двете ви роли. <laughs> на човек, който представлява галерията и проекта Гореща линия и човека, на който разчитаме за превода в случая.